Գտակարանում Մովսեսն ասում է, որ 40 օր ու գիշեր մնաց հլերան վրա ու խոսեց Տիրոջ հետ, եւ Տերը նրան լսեց ու այդ անգամ էլ ճուզեց կոտորել ուխտադրուշ եւ դավաճան ժողովրդին։ Ապա Մովսեսի միջոցով Տերն ասում է. Արդ Իսրայել, ինչ է պահանջում քեզնից քո Տեր Աստվածը, միայն այն, որ չերկնչես քո Տեր Աստծուց, սիրես նրան ու պաշտես քո Տեր Աստծուն քո ամբողջ սրտով, քո ամբողջ էությամբ, պահես քո Տեր Աստծո պատվիրաններն ու նրա օրենքները, որ ես այսօր պատգամում եմ քեզ, որ เป զի քեզ համար լավ լինի։ մեծ պահքի 40 օրերի նախօրինակն է Մովսեսի Սինա լեռան վրա 40 օր մնալն ու աղոթելը։ Ավակ շաբաթը չհաշված Մեծ պահքը տևում է 40 օր։ Արհասարակ լեռները միշտ էլ օգնել են, որ เป զի մարդն իր միտքն ու հայացքը սևերի դեպի երկինք, դեպի երկնայինն ու աստվածայինը։ Այս է նաև պատճառը, որ Հիսուս հաճախ էր առանձնանում մի ամայի վայրում, լեռների մեջ ու աղոթում։ Բարի են աղոթքները պահեցողություններով, ողորմություններով եւ արդարություններով։ Այս տեսակ դևն այլ կերպ չի ելնում, եթե ոչ աղոթքով ու պահքով։ Չեր հեռանում տաճարից, այլ պահքով ու աղոթքով գիշեր ցերեկ ծառայում էր Աստծուն։ Մեջբերումները հին եւ նոր կտակարաններից են, Ողորմությունն ինչպես բարի գործերի, այնպես նաև սիրո դրսևորում է, որն արտահայտվում է աղոթքով ու խոնարհությամբ։ Եվ զորեղ են դառնում աղոթքներն ու ողորմությունը, սերն ու խոնարհությունը, երբ այն ուղեկցվում է պահքով, պահեցողությամբ։ Բարեկամներ, պահքի ու պահեցողության անդրադարձով օրվա եթերաժամին տաղավարում հյուրընկալվել է Մայրա Թորիմիաբան Դավիթ Սարգսակյանը։ Բախքը Աստծո կողմից հաստատված մարդու համար կարևորագույն մի ճանապարհ է, որը մարդկության պատմության սկզբից արդեն իսկ ներկա է մարդկանց կյանքում եւ նպատակ ունի մարդու զարգացումը եւ մարդու եւ Աստծո հարաբերությունների մեջ մարդու կամքի դրսեւորումը։ Մենք գիտենք, որ Աստված մարդուն անչափ սիրում է եւ տվել է մարդուն շնորներ զարգանալու համար։ Եվ Աստվածաշնչի առաջի իսկ էջերից մենք տեսնում ենք, որ Աստված որոշակի սահմանափակում է դնում մարդուն, որ เป զի մարդը սովորի ճիշտ կողնորոշում ունենալ եւ դեպի Աստված ուղղել իր հայացքը, իր միտքը, իր սիրտը Աստծո խոսքով եւ Աստծո ներկայությամբ իմաստավորել իր ընթացքը, իր կյանքը ամբողջությամբ եւ բախքը որպես այդպեսին համամարտկային երևույթ է։ Տարբեր կրոներում մենք հանդիպում ենք պահեցողություն, որպես որոշակի միջոց ինքնամաքրման, կատարելագործման ինչ որ բանին հասնելու։ Քրիստոնեության մեջ բախքը յուրահատուկ է։ Բախքը ոչ այդքան նպատակ է կամ ինքնանպատակ է, որքան Աստծուն հասնելու միջոց։ Այդ միջոցները անշուշտ բազմաթիվ են, բայց պայծողությունը կարևորագույն միջոց է այն վերաբերում է մարդու կյանքին ամբողջապես, մարդու մարմնին, մարդու սրտին եւ մարդու հոգուն։ Եվ այդ երեքն են, որոնք մարդը մեղքի պատճառով ապականել է եւ Աստծո հնազանդվելու եւ պահեցողության միջոցով պետք է վերականգնի, որ เป զի վերագտնի այն երջանկությունը, որի համար Աստված ստեղծեց մարդուն մարդը այլ նպատակ չունի այս կյանքում, քան հասնել երջանկության, այն ճշմարիտ քրիստոնեական աստվածային երջանկության։ Խոչընդոտները բազմաթիվ են, արդեն իսկ մարդու ներսից սկսած։ Մարդու մտքերը, խորհուրդները, ծուր եւ այդպես խեղաչուրված արժեհամակարգը, որը Աստծո օգնությամբ եւ պահքի միջոցով մարդը նաեւ հնարավորություն ունի վերագտնել, վերականգնել եւ ճիշտ կառուցել իր կյանք եւ իր Աստծո հետ հարաբերությունը։ Պահքը մարդուն տրված Աստծո առաջին պատվիրաններից է։ Պահքը դրախտում օրինադրվեց եւ այն հասակակից է մարդկությանը, ասում է Սուրբ Բարսեղը։ Աստված Ադամին ու Եվային տվեց կենաց պատվիրանը։ Դրախտում ամեն ծառի պտուղներից կարող ես ուտել, բայց բարի ու չարի գիտության ծառից մի գերեք, որովհետև այն օրը, երբ ուտեք դրանից, մահկանացու կդառնաք։ Thank you. Փախ ասելով հասկանում ենք ընդհանրապես կամավոր կերպով սահմանափակում քո կյանքի եւ ինչպես նշեցինք, որ փախը վերաբերում է մարդուն ամբողջապես, այստեղ սահմանափակում կա մարդու մարմնի, մարդու սրտի եւ մարդու հոգու։ Եվ մարմնավոր սահմանափակումը կենթանական ցակում ունեցող կերակուրներից կամավոր հրաժարումն է, ինչը անշուշտ որոշակիորեն պարտադիր միջոց է Սուրբ Հայրերի կողմից հաստատված որ օգտվում է մարդուն կենտրոնացնել իր կարողությունները, իր միտքը, իր սիրտը այն պահքի բուն իրողություն հասկանալուն։ Այսինքն մարնավոր պահքը, որ մենք ասում ենք արտաքին պահքը, դա նախաշեմն է կամ դուրն է ճշմարիտ պահեցողություն մուտ գործելու համար։ Եթե մենք միայն սահմանափակվենք այս դռնով, մենք չենք հասնի նպատակին, բայց սակայն եթե մուտք չգործենք այս դռնով, մենք չենք կարողանա հասնել խորքերը։ Այսպես դա առաջին քայլն է։ Մենք հրաժարվում ենք այն համեղ խորտիկներից, կերակուրներից եւ ընդհանրապես ավելի թեթև ենք լինում, որպեսզի չծանրաբեռնենք մեր կյանքը եւ հնազանդ լինենք նաեւ եկեղեցու կարգերին։ Երկրորդը դա արդեն մարդու սրտի պահեցողությունն է։ Դրախտում պահքը մարդուն ամենևին վնաս բերելու նպատակով չի օրինադրվել։

պահքը պետք է մարդուն բերի օգուտ, բերի ուրախություն։ Պահքը հոգևոր արտնության հոգու գարունն է, եւ հոգին արթնանում է եւ սկսում է դեպի Աստված իր ընթացքը։ Եվ անշուշտ եթե մարդը ունի ինչ-որ մարմնավոր կարիքներ, խնդիրներ, հիվանդություններ կամ հղի է լինում կինը, եւ այլ եւ այլ անշուշտ դեպքեր կան, երբ անհրաժեշտություն չկա հետեւել այդ պայմանական ասած այդ դիետային, այսինքն կերակրի սակմանը նայել, այլ նայել կերակրի բովանդակությանը, այսինքն ծավալին եւ չկենտրոնացնել քո ամբողջ ուշադրությունը սննդի վրա։ Մարդիկ կան, որ շատ են այդպես խորանում, ինչ նայում են այդ բաղադրությունը, ինչ կա մեջ հանկարծ ինչ որ ցակում չլինի, դա կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Դա ուղղակի պայման է, որպեսզի մուտք գործել են հոգևոր իրականության մեջ, որը մեզ անհրաժեշտ է մակրագործելու համար եւ սրբագրելու համար մեր հարաբերությունները Աստծո հետ։ Այդպես որ պարտադիր չէ անշուշտ ամեն ինչ տարածի եւ բառացի հասկանալ։ Մենք կարող ենք այլ ձևաչափերով նաև պատկերացնել պահքը յուրաքանչյուր մարդու համար, որովհետև պահքը ոչ թե բոլորի համար է, այլ յուրաքանչյուրի համար է։ Շատ կարևոր մի իրականությունը, որ պետք է միշտ հաշվի առնենք։ Եվ երբ մարդը արդեն իր անհատական հարաբերության մեջ Աստծո հետ գտնում է այն հարմար ճանապարհը, նա արդեն չի կենտրոնանում այն սննդի բաղադրության եւ այլ հանգամանքների վրա։ Կարելի է պահք պահել ուշադրություն չդարձնելով անգամ այն կիրակրին եւ այն խորտիկներին, որոնք գոյություն ունեն մեր կյանքում։ Դա ուղղակի պայման է, որ เป զի մենք մեր կյանքը այդպես ճիշտ ձև կարգավորենք։ Այսինքն կան բացառություններ բազմաթիվ մարդկանց համար եւ այն մարդիկ նույնպես կարող են մուտք գործել այն հոգեոր իրականությունը, որի համար գոյություն ունի մարմնավոր պահքը։ եւ իր մոտ կանչելով ժողովրդին ասաց նրանց. «Լսեցեք եւ հասկացեք, բայց ինչ որ դուրս է գալիս բերանից, դա է պղծում մարդուն»։ Այս պարագայում հոգուց է ծնվում մեղքը եւ պահքը մեծապես վերաբերում է նաեւ հոգեպահեցողությանը։ Մարդը մեղք է գործում հոգու միջոցով, այսինքն մարդը մարմինը ընդհանուր առմամբ գործիք է հոգու։ Բոլոր պատճառները, բոլոր հարցերը, որոնք կան մարդու կյանքում, գալիս են հոգևոր աշխարից։ Եվ բնականաբար պահեցողությունը նույնպես հոգու հարց է։ Հոգին է թելադրողը, թե ինչ պետք է մարդը անի եւ ինչպես պետք է նա դրսեւորի իրեն Աստծո առաջ։ Այստեղից մենք մուտք են գործում հոգևոր պահեցողության մեջ կամ ժողովրդի մեջ ասած հոգեպահքի մեջ, որը առանցքն եւ հիմքն է մեր պահեցողության։ Առանց որի պահեցող պայծողությունը ուղղակիորեն դիետա է, որը կապ չունի քրիստոնեության հետ։ Հոգու պայծողությունը այն է, երբ մարդը կարողանում է իր հոգու ուժերը ճիշտ ձև կողնորոշել։ Մարդը ստեղծված է Աստծո պատկերով, ունի բնատուր կարողություններ, որոնք մեղքի պատճառով խեղաթյուրված են։ Այսինքն մարդուն տրված է հնարավորություն երկնային գանձեր կուտակել, նա գանձեր է կուտակում երկրի վրա։ Մարդուն տրված է սիրո շնոր, նա զբաղվում է անարակությամբ եւ այլն եւ այլն ամեն մի հոգու զորություն մարդու մեջ խեղաթյուրված է եւ պահքի նպատակը հենց այդ ուղությունները շտկելն է։ Այն ապաշխարությունը, որ մենք ասում ենք, հենց դա է մարդը ճիշտ ձև կարողանում է կողնորոշել իր հոգու զորությունները, հոգու ուժերը։ Մարմնի խնամքից մարմնական պահքից առավել հոգին է խնամատարություն եւ պահեցողություն պահանջում։ Պահքի նպատակը շատ անգամ դիտարկվում է որպես ամբողջական ինչ-որ սահմանափակում, որպես ինչ-որ սահմաններ գծելը, բայց դա վերաբերում է մարդու մեղանչական, մարմնեղեն այդ ցանկություններին։ Պահքի ամենադրական, ամենամեծ հատվածը մեր հոգու խնամքն է եւ մեր հոգեվոր զարթունքն է եւ զարգացումն է։ Բախը ավելի դինամիկ ընթացք է, երբ մենք մի կողմ թողելով այդ մարնավոր պետքերի վրա ծախսած ժամանակը եւ ռեսուրսները, դա տեղափոխում ենք դեպի մեր հոգին։ Ինչու են Սուրբ Հայրերը ասում, որ պահքի ժամանակ անհրաժեշտ է լիոլի հոգևոր սնունդ մատուցել ինքդ քեզ։ Սուրբ գրքի ընթերցանությունը, Սուրբ Հայրերի խրատների, մեր հսկայական ժառանգությունը, որ մեզ տրված է մեր հոգու փրկության համար, այն ամենը տալիս է մեզ լավագույն միջոց մեր հոգու խնամատարությամբ զբաղվել, մշակել մեր հոգևոր այգին, որ เป զի այն պատրխաբերի եւ Աստծո համար հաճելի ընդունելի պտուղներ բերի։ Աստծո պատվիրանների ու օրենքների լրումը սերն է Աստծո եւ իր կողմից ստեղծված մարդկանց հանդեպ։ Ինքնախոկում, բարեգործություն, աղոթք, սեր, ողորմություն եւ պահք։ Ահա այն կարևոր բաղադրիչները, որոնք հոգու ինքնամաքրման ու սնուցման երանավետ ու անսպար աղբյուրներն են։ ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա ապրիլի 2-ի թողարկումը։ Տաղավարում հյուրընկալվել էր Մայրա Թորիմիաբան, Դավիթ Սարգսակ Գիշյանը, հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան։ Աստված ձեզ հետ կհանդիպենք։